Frances Gotay estis puertorica music instruisto cae componistino. Mal multo estas conata pri sia familio cae siei frua iaroi. Frances estis adolescanto ciam si forlasis Puerto Ricon alveninte al Nov Orleano. Tie si eniris la monajeion fratulinoi de la Sancta Familio, Uno el la mal multa ordeno de Afric de Vena y Católica y Monajinoi en Usono. Kian Frances preni sia in cristana in votoin, si changis sia nomon al fratulino Marie Serafin. Ce la monaheio, oni baldau ec consiis pri siei musicae capabloi. Lau consilo de siei superulloi si metis ciuin siain energioin por disvolvi sian talenton. Loca catolica music normale ne malfermita al afric de venai homoi, reconis cium talenta gi estis, cae aglasis sin tiel studenton. Si el staris kiel pianisto, tamen estante tre divers talenta, si lernis ludi prescau ciuin instrumentoin. Antau ciam si diplomigis, si maestris la cordam, blovan cae percutain instrumentoin, crom arpo, piano cae organo. Post diplomigio, Francis Gotae acceptis multoblain roloin en music educado. Si prisorgis la musican instruadon el la lerneio del ordeno dum prescau duona iarcento. Si respondecis pri la musica instruado ce l'Academia de Sancta Maria cae farigi dirigento de l'Academia Orchestro. Por plibonigi la vivon de la studentoi su sia prisorgo, si instruis musicon si la lafon orfeio por knaboi cae la santa Berchman orfeio por knabinoi. Ambau sub la protecto de la fratulinoi de la sancta familio. Aldone, fratulino Serafin presentigis ludante l'organon, cantis cae dirigentis la coruson de la catedralo Sancta Luiso. Si fondis bandon por knaboi, quio estas uno e siei plei gravei heredajoi. Si havis tempon ancau por instrui la Franzan. Dum duongiar cento, fratulino Marie Serafin componis multe da musico, productante grandan quanton da musicae manuscriptoi. Francis Gotay farigis la nura virino identigita inter la fric de vena i componisto de nov orleano qui am la jaso aperis specifen tiu ci urbo considerata lulilo de tiu musica stilo cae cefa jas centro dun la unua jas epoco. Jaso disvolvigis fari de afro-usonai musicistoi el la 1990 iaroi, evoluigita el ragtime, africa religia cultado, bluso cae cuba musico, laula complexa cae libera cunigo de etnoi, quiu logis en la urbo. La historiisto cae musicisto noel agende goitia en fasas, fratulino, serafin, estis parto de grupo de pianistoi Cioi establis la jazz orientitan stilon. Plie, si estis la nura nigra virina componisto activa in Novorleano, comense de la du decay accento. Tion ancau acertas la Lusiana Creola Academiulo cae musicisto Sybil Kane en sia libro pri la libera liberae colorae homoi de Lusiano en la decnaua iarcento. Crom confirmi la superezzon de franclinguanoi inter locai nigrei componistoi en la decnaua iarcento, Sibyl Cain rivelas che la gamo de musico verquita fare di la nigra e de la decnau iarcenta Nov Orleano estis limigita alla distra i musicoi postulatai de la locai partitur el doneioi cae de la acetanta publico. Ciui componajoi cae personae javajoi de fratulino Serafin estis perdatai, disigatai au forcetatai ciam la monajeio translocigis de la Franza quartalo en la 1910 iaroi. La nura verco ciu conservigas estas publicigita pezzo la puertorriqueña Revier, malonga verco en romantica stilo por piano, quium si verkis en 1896.